إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم أفضل الصلاة والسلام عباد الله فأقيموا الدين ولا تفرقوا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أشهد بأنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أمته وعلى أمة وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى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 الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع ونسأل الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به عن عند الله سبحانه وتعالى عباد الله اعلموا أن ما بكم من نعم فمن الله سبحانه وتعالى وأنا وأن وأن وأن من نعم من من من أعظم النعمة نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم فهو نعمة الإسلام وهو الدين الحق فهو دين الله سبحانه وتعالى ودين الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى واتباع الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba ni yeye peke yake mmoja ambaye kwamba anastahiki kuabudiwa Allah ambaye kwamba hakuzaa wala kuzaliwa na tunamswalia na kumtakia rehma na amani kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namshuhudia kuwa ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala na nashuhudia kuwa hakika mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ametuma kwetu amemtuma kwetu na nashuhudia kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifikisha amana na amana wa Uislamu amefikisha Uislamu Uislamu na katufundisha Uislamu kihakika ndipo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla kutoka kwake alisema taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati au kama qala sallallahu alaihi wasallam rasul sallallahu alaihi wasallam kabla kutoka kwake amesema nimewaachieni mambo mawili kumkishikamana nayo hamwezi mkapotea naye nikishikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kushikamana na sunna ambayo kwamba aliyokuja naye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia nausieni na usia nafsi yangu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika siri na katika jahar na katika upweke wetu tu tunamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika wale wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala wamefaulu ibada Allah jueni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametupa neema nyingi sana na miongoni mwa neema ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametupa ni neema hiyo ya Uislamu ambayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametukujia Uislamu ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na dini ya haki na ni dinul inqiyad dini ya kufata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ndipo Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuntum in qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah e Muhammad waambie wao wakikuwa nampenda Allah subhanahu anampenda Allah subhanahu wa ta'ala kikweli kweli basi wakufuate ewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi hapo watakuwa wameonesha kuwa kupenda kwa e, mtume Muhammad sallallahu na Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa mwenye, mwenye kuwapenda Uislamu ni dini ambayo kwamba ni dini ambayo kwamba tunafata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na amri aliyokuja naye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na vile nilivyosomea kwenye hadithi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ametuachia maneno mawili mambo mawili ambayo kwamba tukishikamana nayo hatuwezi kupotea naye ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala twende kwa kitabu cha Allah tumsikie Allah subhanahu wa ta'ala anasema nini amehalalisha nini ameharamisha nini na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia nini tufate na ametukataza na nini tufate na vipi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyotufunza alitufunza hii dini ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuja ametuletea na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni kukua kufata ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuepukana na sakhati ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaepukana na nini na ghadhabu ya Allah subhana wa ta'ala ibada Allah hakika twajua mwanadamu vile anavyoishi katika ardhi wajhi ya ardhi Allah subhanahu wa ta'ala huyu mwanadamu ana umniyatun wa khayalun ana mambo ambayo kwamba anatamani na kuna mambo ambayo kwamba yanampitia kwenye akili anataka yawe ayaishi yani kwa maana nyingine anna al-insana yatlubu an yaisha aishatan dhata hurriyatin tamma aishi maisha ambayo kwamba yenye uhuru kamili yenye awe na uhuru kamili vile anavyotaka yani awe na uhuru kamili ndivyo tunaona kila wakati unasikia mtu anakimbia huku na huku yeye anataka huria wake lakini katika hiyo hadi ya huria tujue kuwa unapokuwa katika huria ya Allah huria katika maisha katika hiyo dunia huria Allah subhana wa ta'ala ametupa huru na uhuru yetu sisi ni kufata mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuachana na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala utakuta mwanadamu anajaribu huku na kule anajaribu kila njia juu na chini anatafuta huo uhuru na kuna wengine wanadhani uhuru ni wewe ufanye vile unavyotaka ukule vile unavyotaka useme vile unavyotaka hata katika masala ya aqida na masala ya ibada kuna wengine wanaona kuwa uhuru wewe ufanye vile unavyotaka ndiyo tuko katika nchi ambayo kwamba nchi yetu imeturuhusu kuwa kuna uhuru wa ibada mtu anaabudu vile anavyotaka hata saizi ukikuta mtu anaabudu mti huna haki ya kumzuia katika huyo mti kuabudu mtu lakini sisi waislamu tumaamini Allah subhanahu wa ta'ala lengo lake kututuma sisi katika ardhi ili sisi tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala lakini je katika kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kuna uhuru umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala vile unavyotaka yani ufanye kenye vile unavyotaka uzushe utoe ufanye vile unavyotaka la bali Allah subhanahu wa ta'ala ana hududu zake Allah subhanahu wa ta'ala ana mipaka yake ametupa uhuru ametuhalalishia halali na ametuharamishia haramu na kuna kitu ambacho kwamba Allah subhana wa ta'ala ametuhalalishia isipokuwa ina khairi na hakuna kitu ambaye kwamba Allah subhana wa ta'ala ametukataza isipokuwa hili jambo lina shari kwa hivyo utaona mtu anajaribu kutafuta uhuru mwingine anasema uhuru wangu wacha niende kwenye miziki nifanye vile ninavyotaka nikimbie juu na chini lakini ewe Muislamu uhuru wako ujue yako na mipaka huwezi kuwa na uhuru wakasema uzungumzie yani an, takdhifa ala ghairik yani huja umsingizie mwenzako kusema kama mfano mtu amba uwe mtu amezini sheria imesema hapo unaingia katika ardhi ya mtu unaingia katika heshima ya mtu una hadi uhuru sio vile uzumze vile unavyotaka umtukane kuna sheria ya Uislamu inakuzuia hayo uhuru sio atuende uwe mtu sheria ya Uislamu imeweka kisas ili sipatikane hata wakati mwingine Uislamu umeweka hata salbu kuweza kumsulubisha mtu mtu katika wale ambayo kwamba wanatoka katika nje katika wanaanza kuteka nyara na kudhuru waislamu kwa hivyo uhuru wa muislamu sawa sawa uwe ni kijana mdogo uwe ni barubaru uwe ni sheikh fa uislamu imetupatia uhuru na uhuru wetu ni kukua katika chini ya mpaka ya Allah subhanahu wa ta'ala naye ni kufata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuepukana na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyohalalisha na aliyokataza tutajuaje tutajua kwa kutoka kwa kusoma ilmu kukuwa na ilmu na kujua Allah subhanahu wa ta'ala anasema nini kwenye kitabu chake na, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha nini na tusipojua basi tufuate wale waja wema katika wale waislamu ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia kiasi cha ilmu ambayo kwamba ya kisawasawa kufundisha ile ujue haki yako kwani lengo letu katika hiyo dunia ni kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala vile linavyotakana النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يح ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات فحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه والحديث أخرجه إمام مسلم katika hadithi hiyo tunaona hadithi hiyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatukataza tusiwe watu ambaye kwamba tunahusudiana tusiwe watu ambaye kwamba tunadhulumiana katika biashara au tuna tunabugudhiana kwa mambo ambayo kwamba hayafai tusiwe watu ambaye kwamba kufuatilia mambo ambayo kwamba labda unamfuatilia mwanzako unataka kum, kummaliza kwa njia ambayo kwamba sio ya haki au kumua wala usija kawa wala yabiu ba'dhukum ala bai akhi wala usija kawa mfano mtu anafanya biashara yake ukaona mteja anaenda kuweza kununua mwanzako na njoo hapo mimi nitakuuzia kwa bei rahisi huyu afai mimi nitakuuzia kwa bei rahisi hiyo yote mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekataza na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wakunu ibadallahi ikhwana kuweni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala nyinyi mwandugu na ujue muislamu ni ndugu wa muislamu muislamu haifai kumdhulumu muislamu mwenzake wala kumuacha kwa asiyokuwa muislamu au kwa adui aweze kuto ku, aweze kumdhuru wala asimdharau muislamu mwenzake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema attaqwa hauna kionyesha katika kifua chake mara tatu akisema kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kihakika kiko kwenye moyo inamtosheleza muislamu katika shari kwa mtu ambaye kwamba anayemdharau mwenzake muislamu yani ni dhambi kwa mtu muislamu kumdharau muislamu mwenzake muislamu ni haramu kwa muislamu mwenzake kumwaga damu yake au kukula mali yake au kuingia kwenye heshima yake haya yote mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha tukiona katika hii hadithi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anajaribu kutuonyesha kuwa Uislamu mbali na wewe unatafuta uhuru wako wa Kiislamu lakini Uislamu umekupa mpaka ya kupata nini katika kuwa na uhuru. Yaani uhuru wetu Muislamu uwe katika mpaka ambayo kwamba fi hududillah katika haki katika haddi ya min hududillah usipite mpaka ya Allah subhanahu wa ta'ala alichokuwa halalishia basi shikamana nayo alichokuwa haramishia wachana nayo kwa hivyo mu'min ambaye kwamba ni sadiq na mu'min billahi subhanahu wa ta'ala anajua haki yake ni nini anajua ni kufata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuachana na na makatazo ya Allah ya, ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutokamana na mafuti, mafundisho ambayo kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwa hivyo muumini akikuwa sadi kuna hayo mambo atahisi nafsi yake faqad dhaqa ta'am al-hurriya atakuwa ameonja utamu wa uhuru huyu mtu atakuwa ameonja utamu wa uhuru ndipo Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwenye kitabu ha, katika kitabu chake tukufu afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un je mnadhani kuwa Allah subhanahu wa ta'ala basi amewaeleta tu duniani mfanye vile unavyotaka uwe kama mpira ambaye kwamba unapigwa ukigeuza unaenda hivi ukigeuza unaenda hivi yani ufanye vile unavyotakana unataka uwe udhulumu ukule mali ya, ya mtu kwa kusokuwa na haki uibe la fa shariatullah subhanahu wa ta'ala haikutuleta duniani tufanye vile tunavyotaka kwa hivyo tusidhani kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuleta hivyo tufanye vile tunavyotaka na kuwa kwa Allah tunadhani kuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala tutarudi kwa hakika kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumdhulumu mwanzako ukif, ukivuka mpaka ya Allah subhanahu wa ta'ala jua Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala atakuhukumu siku ya kiyama ndio hapo imamu Shatibi anasema katika kitabu chake cha Muwafaqat anasema Allah subhanahu wa ta'ala mrehemu anasema ittafaqat al-ummatu ala anna ash-shari'ata wudi'at lilmuhafadhati ala ad-daruriyat al-khamsi wa hiya ad-din wan-nafs wal-aql wan-nasl wal-mal wa 'ilmuha 'inda al-ummati kad-daruri kuwa umma kuwa umma wote wa mafikiana kuwa sheria ya Kiislamu imekuja katika dunia hapo kuhifadhi mambo matano mambo ya matano kuhifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hairuhusu mtu kuingilia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala una haki ya kuhifadhi kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kunus, hakuna aina haja kuhifadhi nafsi ya mwanadamu haifai mtu kuua mtu mwingine pasipokuwa na haki kuhifadhi akili haifai mtu kutumia kitu ambacho kwamba kitamharibu akili na pia na kuhifadhi kuhifadhi nasli yani kuhifadhi nasli ya uhakika mtu unaona aya imekuja kaharamisha zina kwa sababu gani isije kama mwanamke akaenda akapata mtoto na ule na mtoto zina kakuwa halali ikakukosa kujikana baba ya mtoto ni nini na pia kuhifadhi mali watu wasidhulumiane na pia kuhifadhi ardhi ya mtu na ilmu ya hizo vitu tano ambayo kwamba amezitaja ni ilmu dharuri muislamu lazima hajue ni dharura kwa hivyo swali inapokuja mtu anakuja anajiuliza swali ndipo nchi yetu imeturuhusu sisi tuwe na uhuru wa kuabudu vile ninavyotaka ndio naona hata katika Uislamu vile mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema kuwa Mayahudi waligawanyika katika sekti sabini na moja waligawanyika katika vikundi sabini na moja na Uislamu na manaswara kugawanyika katika vikundi sabini na mbili na hiyo umma ya Kiislamu watagawanyika katika vikundi sabini na tatu isipokuwa kikundi kimoja tu ambacho kwamba ndio kitakuwa katika haki ndio akamuuliza masahaba Rasulullah sallallahu ni ipi hicho kikundi ambacho kwamba kitakuwa katika haki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema wale ambayo kwamba watakuwa wameshikamana naye ambayo kwamba ni naye niko njia yake na masahaba yangu kwa hivyo kitaka njia ya haki katika hizo sekte yule ambayo kwamba atashikamana na njia ambayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja naye na masahaba. Utajuaje? Utajua tariqatul ilm. Utajua katika njia ya ilmu. Utaposoma utajua. Tunakuta kuna sekti nyingi hata katika Uislamu 30 73. Eh, eh, Utakuta katika vikundi wa kila mmoja anajiita ni ahli sunna wal jamaa kuna nus, kuna unaweza kuta Qadiria unaweza kuta wengine wanaitwa Wahabia unasikia wanaingia Salafia wengine wanaitwa e, wanaitwa Bahaia Nusairia na vikundi vingi kwanza Shia pia wana vikundi vyao Ismailia haya yote ukijiuliza lazima utafute mmoja ambaye kwamba yuko kwenye haki usifate dini kufuatana na hawa ya nafsi yako wala usije kasema kuwa hivyo ndivyo tulikuta mababa zetu wako hivyo ndivyo tulivyo hivyo ukisoma suratul hud utakuta wakati wale manabii walipokuja wakiwaeleza wakiwaeleza wakiwaita kaumu yao nabii Nuhu Hud wote walikusema uh, unatuamurisha una naturuka ma yaabudu abauna tuache yale ambayo kwamba tunaabudu baba zetu kila mmoja nadhani kuwa wale wazee wetu waliotutangulia kwa, kwa haki lakini kwa hakika alhaqu huwa ma jaa bihi nabii sallallahu alaihi wasallam haki ni ile ambayo kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja naye na ametufundisha naye ikikuwa kuna haki ikikuwa mambo ambayo kwamba hayako katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wachana naye kwani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema iyyakum wa muhdathatul umur jiepukeni na kuzusha mambo katika dini kwa sababu kuzusha mambo katika dini ndio bid'a ndio kitu ambacho kwamba inaita bid'a na hiyo bid'a ni dhalala hiyo uzushi ni upotevu wa kullu dhalalati finnar na kila upotevu itamuingiza mtu motoni na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabainisha hizo vikundi sabini na mbili zote zitakuwa motoni isipokuwa wale ambao kwamba watashikana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika siku ya Arafa Allah subhanahu wa ta'ala akamteremshia aya akasema al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina kuwa leo vile mmekusanyika kwa wingi hapo wale makafiri ambayo kwamba walikuwa wanatarajia kuwa wanaweza kuwavuta kuleta katika hali yao basi wamekata tama basi msiogopeni mmogopeni Allah subhanahu wa ta'ala na leo Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndio leo nimewakamilisheni dini yangu na leo ndio nimewatimisheni neema yangu na nimekamilisheni nimewaridhia kuwa Uislamu ni nini Uislamu ni dini Allah subhanahu wa ta'ala shatuonesha hakuna uhuria wa dini sasa usije ukasema uhuru wako wa dini waabudu vile unavyotaka tayari Allah shakuchagulia ewe Muislamu amekuridhia huo Uislamu dini ya Uislamu ndio Uislamu kisha Allah subhanahu wa ta'ala akakwambia waman yabtaghi ghaira alislami dinan falan yuqbal minhu yule ambaye kwamba atafata dini ambayo kwamba sio Kiislamu basi hatakubaliwa kwa hivyo hiyo una uhuru wa itikadi kuabudu vile unavyotaka uhuru wa itikadi kwanza ushikamane na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ameridhia nini ni Uislamu lakini ukitoka katika hiyo tusikie Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anatutajia hadi zake Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa kitueleza kusema baada akitaja sheria zake Allah subhanahu wa ta'ala anasema tilka hududullah fala ta'taduha fala ta'taduha hiyo ndiyo mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala msivuke hiyo mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura nyingine wa man yataadda hudud faqad zalama nafsa na yule atakayevuka mpaka ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ame, ame, ame basi amedhulumu nafsi yako nafsi yake kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya nyingine tilka hududullah wa man yuti Allah wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar hizo ndio mipaka ya Allah mwenye kushikamana nayo basi Allah kushikamana naye mwenye kutii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake basi Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza katika pepo ambayo kwamba chini chini yake kutakuwa mito yanakimbia na akasema tena akasema katika anasema hiyo khalidina fiha watakuwa huko milele kwa milele dhalika alfawzu alazim hiyo ndio kufaulu kwa kiukubwa kabisa waman ya'si allaha wa rasulahu wa yataadda hududa yule ambaye atamwasi Allah na kanavuka mipaka yake yudkhiluhu naran khalidan fiha Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza katika moto wa jahannam atakao kwa milele wala huwa adhabu muhin fa Allah subhanahu wa ta'ala ashatubainishia mipaka zake na mipaka ya Allah tunafundisha tunafundisha vile tutakavyojua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile ametufundisha usizushe katika dini usiongeze usifate wingi wa watu na usifate dini katika jahali yani unaenda vile unavyotaka bid'a ina, ina, inazushwa katika mambo mawili al-istihsan wal-jahl kuwa mtu ana anaona mambo ni mazuri anatengeneza mambo anatengeneza mambo anatengeneza sema tunawafaa tuongeze hii itakuwa mzuri sana tutapamba dini vizuri kila al-jahl wale ambao kwamba hawajui basi wanaifuata inakuwa jambo watu wanaona ni kawaida lakini lakini ungekuwa unajua kuzusha ni tahadhari ya rasul kutoka kwa rasul sallam ungejua kuwa katika hadithi vile mtume Muhammad sallam pia anasema man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa radd utakapofanya jambo yote katika dini ambayo kwamba haiko kwetu basi utaregeshewa kwako barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim ونفعني وإياكم من الآيات بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الوحدة والصلاة والسلام لأتمان الأكملان على سيد المرسلين آه، سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون بعدكم ya الله سبحانه وتعالى نوسيني تنا na usieni tena nafsi yangu Kuna swali ambayo kwamba imejiri kuna baadhi ya mandugu walinitumia kuniuliza na kuna baadhi ambayo kwamba wametuma hata kwenye mitandao wanauliza e, wanauliza vipi katika Uislamu inatuamrisha vipi katika hali yetu na mazishi yetu Uislamu inatuamrisha vipi katika mambo ya janaza kwa hakika mlango wa janaza ni mlango kubwa sana na mlango wa janaza inataka ilmu mkae tukae kwenye darasa tunasoma hiyo elimu lakini nitagusia tu kidogo kufatana na wakati kufatana hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutazungumzia tu kuondoka katika itiba'ul janaiz wa dafnul janaiz au itiba'ul janaiz wa dafnul mayit kufata janaza na kumzika maiti ili kwa na tunapozungumza hivyo atukusudii mtu tunajaribu kubainisha haki ya Allah subhana wa ta'ala vile mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur yule ambaye atatakana naye ashikamane naye akiona ni sawa ashikamane naye akiona sio sawa ana haki ajiite katika kikundi ambaye kwamba anataka lakini tujue vile nimewasomea hadithi iliyotangulia vikundi vitakuwa sabini na tatu na au zaidi vile mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema na watakayekuwa katika njia ya haki ni vile mtume Muhammad sallallahu alaihi ametufundisha na masahaba yake vile alivyokuja katika hadithi ambaye kwamba imekuja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza sana anasema haki ya Muislamu juu ya ndugu yake Muislamu ni tano anasema raddu salamu wa iadatu almarid wa ittiba'u aljanaiz katika haki ya Muislamu juu ya islamu tano akataja miongoni mwake Muislamu akikusalimia kuitika salamu yake ambayo kwamba ni wajib wa iadatu almarid na kumtembelea mgonjwa wa ittiba'u aljanaiz na kufata na kufata nini na kufata janaza yani ku, kupeleka janaza mpaka iende izuke wa ijabatu da'wa na mtu akikuita kwa mwaliko kwake kama ni mambo ambayo kwamba sio haramu basi ni wajibu kwako uitike watashmitu laatis na mtu akichemua akisema alhamdulillah wa basi umwambie yarhamukallah hiyo hadithi ambayo kwamba imetolewa na Imamu Bukhari wa Muslim na wengineo kwa hivyo kufata janaiz ni katika sunna na katika maamrisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema udul janaiz udul marid wattaba'ul janaiz endeni mtembeleeni wagonja na mfate majanaza mtembele janaza tudhakirukumul akhira inakumbusha nini siku ya akhira ni hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Ibn Abi Shayba katika musannafu na Bukhari ametaja katika Adabul Mufrad katika Ta'liq na pia Ibn Hibban amesahisha hii hadithi katika e, katika Sahih Ibn Hibban na wengineo kwa hivyo kufuata janaza kuna aina mbili kufuata janaza kuna ile ambayo kwamba unafata janaza kutoka pale ambayo kwamba alifariki nyumbani kwao mpaka wapeleke msikitini kutoka msikitini kisha walete mazishini na ndipo katika mara ya kwanza katika hadithi ambayo kwamba inapokea kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi hadithi e, Abi Sa'id al-Khudri anasema mwanzo mwanzo hapo Madina ilikuwa mmoja katika sisi akikuwa mgonjwa mtume Muhammad sallallahu alaihi tunamuita mtume Muhammad sallallahu aje amuombe basi mtume Muhammad sallallahu anakuja anaomba kisha ina, anamwombea wakati mwingine anakuja anafariki mtume Muhammad sallallahu anaongoja mpaka wanatayarisha janaza mpaka inapelekwa mpaka anamswalia kisha inapelekwa inapelekwa hapo kaburini na wakati mwingine inakuwa muda mrefu sana masahaba wakaona tunamwekea mtume mashaka sana wakaona sasa tutafanya nini kenye tutafanya sasa tutakuwa akifariki mtu ndio tunamuita mtume akawa mtu akifariki ndio anakaa wanamuita nani wanamuita mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaswalia sababu swala ya mtume Muhammad SAW salam ni sakanu ni utulivu kwa kwa maiti wetu baadaye ikawa yanapelekwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwake anaswalia alafu inapelekwa kuzikwa hivi ndio ilikuwa mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika katika janaiz na katika kufata janaiz kuna mafundisho nyingi ambayo kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha katika hiyo katika katika katika kufata janaiz Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema kuwa kwanza kufata janaiz kuna hadithi ambayo kwamba naipokea na amesahihisha Sheikh eh, Albani rahimahullah kutoka kwa e, Ummu Atiya anasema tulizuliwa ku, kufata janaiz wala yu'zam alaina tulizulia kufata janaiz lakini haikuwa amri ambayo kwamba ilikuwa ya kutilia mkazo ndio naona kuna ikhtilafu je mwanamke anafata wanakusudia mwanamke hapo Ummu Atiya na mwanamke je inafaa mwanamke kufata janaza ama ifate maulama wakhtalifiana lakini afdal wa aula mwanamke asifate janaiz na mnajua kuna hikma ndani moyo wao ni moyo rahisi nyepesi sana kwani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizungumza hivi kwa sababu kwa maana kuna hadithi ambayo kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema tusifate janaza katika hadithi sahihi tusifate janaza binniyah kwa makelele na katika riwaya nyingine mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema tusifate janaza makelele yani niyah kwa kulia na katika riwaya nyingine mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema tusifate janaza birana rana kama sauti ya muziki na nini na nini anasema imam anasema Sheikh Albani taalika katika hizo hadithi ambazo zitaja ni ziko nyingi sababu ya wakati siwezi kuzitaja anasema kuwa hiyo inabainisha kuwa hata katika riwaya katika baadhi za hadithi kwa sababu kuna baadhi ya riwaya hapa ambayo na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mkifata janaza msifate janaza kwa moto wala msifate janaza kwa sauti kienda na Sheikh Albani alama Sheikh Albani almuhaddith rahimahullah anasema hiyo kuna taalik hata la yajuzu tibau janaza bima yaquluna an-nasu adh-dhikr haifai kufata janaza kwa watu ambao kwamba anasema ni dhikri labda kutaja njia njia ya Allah subhanahu jina la Allah subhanahu ta'ala kwa sauti au kukuwa na alamati zingine zote anasema fa innaha bid'a hii ni bid'a lam yakun fi zamani rasul sallallahu alaihi wasallam wala fi zamani sahaba haiko katika zama ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala zama za masahaba anakasema wena al-asaf shadid katika baadhi ya biladi ya Kiislamu kuna janaza ambazo zinafuata siku hizi na marana na ala za miziki zinapigwa zikifatwa lakini ukimuuliza wewe mtu ya akhi hiyo ni jambo militoa wapi na wewe muislamu ambaye kwamba unatafuta haki sababu kila moja ana sababu yake lakini ukitafuta haki uliza tu mtu haya maana mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sahaba zake naam fata sababu mtume ametahadharisha na uzushi hayana wachana naye abudu ubudu ubudu rabbaka yaqin abudu Allah subhanahu wa ta'ala ukijua una yaqini kenye unafanya katika ibada usifanye kitu kwa hawa ya watu usifanye kitu kwa sababu ya wingi wa watu usifanye kitu kwa sababu ya wingi wa watu kwa hivyo haifai akasema tena wa minal munkarati jiddan wengine wanafuata hata paka na alatul musiqia kwa hivyo janaza ikifuatwa katika mafundisho ya mtume Muhammad wasallam inafuatwa katika mnakuwa na upole na dhikri sababu mtume Muhammad sallallahu anasema kufata janaza na kwenda kuzika janaza sababu kuna kuna kuna fadhila fadhila tunapata qiraatu mbili atakayeswalia janaza mpaka janaza ifanye nini mpaka janaza izikwe atakuwa na qiraat qiraatu mbili ambayo kwamba katika riwaya mtume Muhammad sallallahu anasema ni kama milima miwili katika riwaya nyingine kama Jabal al-Uhud na kama kama mlima wa Uhud kwa hivyo kuna fadhila hapo. Nafanya ibada kwa sababu ya Allah vile amemtuma Muhammad sallallahu alaihi amekufundisha. Usifanye jambo usije kaona jambo jipya kwako, uliza. E, fasal ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ta Uliza wale ambao kwamba wanajua kama hamjui. Usije kawa katika ile ambayo kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam man amila laysa alayhi amruna fa huwa radd. Atakayefanya jambo ambayo kwamba haiko katika ndani mafundisho yetu kwako itamregeshea yenyewe yenye ataregeshea mwenyewe na e, sija kaa katika mambo ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam usije kaa katika miongoni ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyakum muhdathatul umur jiepukeni na mambo ya kuzusha katika dini kwa hivyo na pia katika mazishi sababu wakati umepita lakini katika mazishi pia tunapofuata tunapozika kuna mafundisho ambayo kama mtume Muhammad sallallahu alaihi alikuwa anatufundisha kuna hadithi riwaya sahihi ambayo kwamba inapokelewa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati wa kuzika wakati wa kuzika ishakopokelea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichukua mchanga akaweka mara tatu na kuweka mara tatu kuna wengine wameongeza nini wameongeza siku hizi bid'a wakisema fi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum minha nukhrijukum taratan ukhra kama Sheikh Albani rahimahullah anasema hakuna hadithi sahihi kuhusia hiyo lakini kuweka mara tatu imethibiti kwa mtume Muhammad sallallahu na kuzika mtume Muhammad sallallahu ametufundisha akasema fasalu akhakum at-tathbita fa innahu fa innahu eh, eh, yus'alu al-an muombeeni mwenzenyu tathbit Allah subhanahu wa ta'ala amemthibitishia qulu lahu allahumma thabbithu biqawli thabit ama wakati mnamuingiza janaza bismillah ala millati rasulullah au bismillah ala sunnati rasulullah sallallahu alaihi akishazikwa mnamuombea na kuna hadithi ndefu ambayo kwamba nilikuwa nimekuja naye hapa lakini sababu ya wakati hatuwezi kuzungumza hiyo ndio katika mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi natarajia tukipata wakati wakati mwingine ama wenzangu wakipata wakati mwingine tutabainisha lakini hiyo ilmu sio katika khutba hiyo ilmu inatakana darsa inatakana kikao ndio tujue kivipi lakini wewe muislamu ambaye kwamba unatafuta janna ya Allah subhanahu wa ta'ala abudu Allah bil yaqin abudu Allah kwa jina kwa yaqin wachana na majina sawa mtu amemuita mtu jina fulani usijui wahabi usijui salafi usijui qadiria usijui nusairia usijui albahia usijui maturudia jua nini vikundi vyote vinajiita ni ahli sunna wal jamaa gani kwa sawa sawa rudi kwa maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye kwamba unashikamana na kitabu cha Allah na sunna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utakuwa katika njia ambayo kwamba ni njia ya kisawa in ibadallah inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ala فصلوا muhammad allahumma salli ala صل wa ala ali آل kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعن ستة عشرة البشرين من الجنة وعن جميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى الدين إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا اللهم انصرنا واهدنا إلى الطريق الحق واهدنا إلى طريق الحق اللهم إنا نعوذ بك من البدعة والضلالات اللهم علمنا بما ينفعنا وعلمنا بما أنفعتنا يا رب العالمين واهدنا إلى طريق الحق وطريق المستقيم أقول ما تستطيعون وأقيموا الصلاة